Salimos algo Salimos caravana pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas lo pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. La verdadera, viajando a 280, soy de palma en la carrera. Nadie me la baja y un parleza que ventaja. Tengo a tu guacha encima y cada vez está más buena. Y mis compas al toque de una highlute de la baja, fumando un riquitillo por los pasillos no te regalé. Que andamos al 100, y estoy volado, coroné. Acá le damos valor al que lo vale, baby. No vale nada este sonido rompiendo los paris. La luna llena está brillando y los guachos son faris Tenemos las mejores gatas y la más rica mari. En un BM nos fugamos 420 m. Los estun en una rueda con la KTM. Esquivando los controles no hay quien nos frene chaleco puesto pa' que no nos quemen. A la turra que le doy le digo que a mí no me celen. Que se me acostumbre pa' que no se me rebelen. Si su novio jode lo asusto pa' que no huele. Yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN. Si quieren bajar los kilos, al toque muevo los carteles. Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles. Hago de los blues como BB King. El brother me parece que no es por ahí. Con todas esas giladas yo no estoy ni ahí. Ah flete Puta, vamos al baile y lustramos los pepe. El dilo me sanito, yo no fumo cigarrete. Si te la perdiste, después pasamos la rep. Y si pinta calgo al baile con alhajas, si no cosa se mal vieja? Y me traje la navaja, por si pintarme una no me traigas la botella, mejor de la caja. Y si ella está en pareja, la verdad me la rebaja. con los pibes, estamos resenil. Pasan y los miro, like, que onda, Gil? Puta, a mí me rezan, soy gachito, Gil. Me vuelo en el aire bajo ribotril. A mí no me pure Se piste kirisi. Tenemos herramienta como en el Easy. Easy peasy, lemon squeezy. The city on city, ahí sí del kinky. Nasty, nasty, mi bien sassy, sassy, sassy. La wea se pone outsider Hacemos que llueva en el baile. Ando el rin tin tin, pati pati, mezclo con tin tin, tranqui mami, pa'l cuello el blin blin, fácil nazi, estoy con mi pinta armando un fácil, eh. Ey, mandale cumbia 420 pa' los negros, uh. Elegante que lo que, elegante que lo que, Dylan, Omar, más Bilardo, el Brother pa, One Black Music, mueva